comuna lingvo pli fortigas la amon. Che paroi havas comunan lingvon de la amo, per kiu ili esprimas la reciprocan cor inclinon, tio estas tre grava por la contentezzo en la relato, ciel tion montras studaggio. Comunicado per vortoi estas cetio tamen nur unu el quin eblai lingvoi. Agoi diras ofte pli ol vortoi. Tio validas ancao, cae giuste por la amo. Comence de la 1990-ai jaroi, la usona parterapiisto Gary Chapman prescribis quin lingvoin de la amo. Tiui, lauli, estas respondezai por tio, che homoi sentasin amatai en rilatoi nur unu el ili funkcias per vorta comunicado, nome per vortoi ciui esprimas confirmon cae reconon. Alla pluae quar lingvoi appartenas laula teorio de Chapman helpemo, tio estas mem compreneblai agoi cae gestoi ciui subtenas la alian. Crome, due mezzo, tempo duope, kiu in ambau prenas por si mem, caidum kiu ili donatsas unu alla alia sen dividan attenton. Ancau corpai tushoi appartenas alla lingvoi de la amo, cae tio iam comencijas ce circau bracoi. Fin fine trovijas ancau donatsoi sur la listo, ce tio tamen nombras ideo cae gesto, cae ne la materiala valoro. Do donatsoi, qui venas de la coro. Quan cam por plei multai homoi estas versaine agrable, se la convivanto montra sian inclinon lau unu au plurai el tiui manieroi, tamen lau cepmen estas differenzo, cu la preferata lingvo de la amo ene de paro estas la sama au ne. Se exemple la cor amicino prescau neniam diras mi amas vin, quancam la partnero desirus tion, li farigios en la rilato pli cae pli malcontenta. Tute sen depende ciù sci subtenas lin en la ciutago per riparoi en la dom mastrumeio. Malgrau gia popularezzo, la concepto de Chapman gis nun estas nur malmulte esplorita. Por la studajo, kiu nun estis publicigita en faca giornalo, psicologino de la Universitato de Varsovio petis ducent personoin en la agio, inter decsep, cae quindec hoc jaroi, plenigi demandilon. La test personoi estis partoi de paroi, ciui en la momento de la studo cun vivis inter ses monatoi cae dudec quar iaroi. Cent paroi do partoprenis en la studo, set temis nur pri heterosexai paroi. Helpete la demandoi la partoprenantoi devis priugis in favoratain lingvoin de la amo. Onu flanque kiel ili esprimas al sia partnero amon, cae aliflanque ciel ili mem plei bone ricevas assenton esti amatai. Lautiui datumoi el calculis la esploristo teamo la gradon de eblai differenzoe en la maniero ciel amo estas esprimata, ene de la partnerezzo. Ili priugis crome la contentezon ene de la rilato, la sexan contentezon, cae la empatii capablon de la parto prenantoi. La analiso montris che caece viroi, caece virinoi, tiui parto prenantoi, cies partnero applicis alili la favoratan lingvon de la amo, estis pli contentai en la rilato. Sed ne nur prenado, sed ancau donado felicigas. Tiui testantoi, ciui mem usis giuste tiun lingvon, kiu plei felicigas ilian partneron, estis same pli contentai. Niai resultoi indicas, che homoi, kiui pli bone plenumas la favoroin de la alia, rilate alla lingvoi de la amo, tiui estas pli contentai con sia rilato, cae con sia sexa vivo, diras la studaggio. Tio subtenas, do la tridec iaro in agian teson de Chapman, che ne nur nombras esprimi sian inclinon, lau tiu maniero, quiu estus plei proxima al onimem, set che gravas ancau plenumi emotiaein besonoin de la partnero.